šta se to iza brda valja, šta se to u Božimu dešava. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, www.pautal.com Soba, put, vjernik. Naš izvor je izvor. حبيبي ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما Islamski su sveti džihad, džihad, 2011. Naš izvor je osjetiš da te obara nešto, samo se pomakne malo niže i dobro. Jesi sad samo prisjećajte pa kad ovdje krenemo. Ima, ima brat, on već rezervacije na odluči. Rezervi se se već. Znači, pa ovo je bosnije. Ima li, je li preživio i kod kuhara? Evo, Pita še, če je zakasnila kava? Ja še je se navikla kava. Pa pretvori ti mi, pretvori ga nos. A da ostaje ovako. Thank you. radi u pitanju sjene žakove, žakove kompanje prevanja, postavljanja pitanja i samo يسأل أخونا داعي إبراهيم آتر داعي داعي يسأل يعني لو تبدأ ببعض الآداب السؤال للشيخ كيف يعني يوجه السؤال وكيف يعني يتعامل بأدب مع الشيخ كي يعني تعرف بعض الإخوة أحيانا يعني يأخذك يقول عندي سؤال يعني يهدد ما نحن نخشى أنه نجعل الشروط والقيود حتى نكون كالصوفية إنما الإنسان يسأل بأدب كما يسأل مثلا يسأل بأدب يعني،, يعني لا يحق للإنسان الاعتراض بالسؤال وما نجعل شروط وقيود لا هو بشكل عام يعني كيف تعامل يعني الإنسان الإنسان عالم أكيد ما أنا ما وجدت من أحد أي سوء أصلا Znači, naš brat Ibrahim je postavio pitanje, ne mogu te citirati, ali ja ću pokušati. Ovaj, kako se obhoditi prema šehu, ovaj, od prilike, tako, u svim situacijama, pogotovo prilikom pitanja, prilikom, Znači, <clears throat> kaže ših, svakako tu treba obrati pažu na edeb. Međutim, ne smijemo otići u sufizam, pa ograničiti sad, postaviti neke, neke nove, znači, uslove. To nekako u okvir, ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Ovo, ovaj, ja, kaže, lično, Borević, sama nisam primijetio da vi nemate tog edeba da pitate na jedan ružan način da ovaj, podržite glas. Znači, svako ima pravo da upita, možda se nekom je određeno pitanje, njega ne tiče u datom momentu, ali svako ima pravo da pita ono što ga tako, ovaj, izvete, ali tako, ono što ga tišti. Šta ćemo s ovima što su napravili rezervaciju, znači, da ćemo biti pravedni prema njima i ćemo zaboraviti kod da, i, kod da novi dan, nova na faka. A? Pa bilo je neke rezervacije od juče, ali ja sam se to prvi, nemoj da preskačemo. Pa eto. Nek bude tako. A? Nek bude tako. Ajmo pokušati ni malo onaj, da popusti, pošto je brat imao dva pitanja, da mu dadnemo pravo na jedno, pa onda... da Pa završimo sam krug opet. Bojdo. Svime, kamila, sada, sada, sada, sada. To je bilo predijem, mislim svima da vas ove nagradi za ovo što je. Da, znam, Ovaj, ali mi je nešto zastalo juče, da sam potpuni ovaj. I svega onaj, pitanje bilo ovezano za ovu temu. Prvo, o, sudnjem danu preznacima i nisam baš dosad bio, ne znam, ostali o tom čovjeku, nego koliko sam bio sa ovim, od svih malih preznaka, koliko sam upoznao da je se ispunilo, osim da su pre, uglavnom sad već veliki trebalo očekivati, ovo su mali. Pa ona je poja, poja Mehdija i e, kalifa koji će ujediniti A sad ovo nisam bio baš upoznat sa tim čovjekom koji je opisan ono, kao nestabilno, kako je već šeh preveo. Znači, znači, oko toga, da li ovo sad vrijeme, gdje smo mi sad tu? Sa tim preznatim. نشكر الأخ يعني يشعر أنه يعني استفاد في هذه الأيام كثيرا ثم يقول يعني لو في إضافة درس الأمس يعني أو أو أقل شيء أنه أول مرة مرة سمع أن هنالك ذكر في الحديث رجل كما قلت يعني يظهر في وقت الفتن فيميل فكيف يعني نجمع بينه يعني بين ظهور المهدي هل نحن اليوم هل يعني كل العلامات الساعة الصغرى والوسطى قد يعني صاروا أو لو في إضافة هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي لا شك أن الله تعالى من رحمته أن جعل لنهايات الأشياء علامات Nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatom poslanika ali sad sam, kaže, nema sumnje da od Allahove milosti da Allah subhanahu wa ta'ala kad nešto hoće da završi, kad je odredio da se nešto treba završiti, onda je dao tome, znači, nagovještaje ili preznake. يعني لنهاية العالم جعل علامات لنهايات الولادة جعل علامات لنهايات العمر جعل علامات فهذه من رحمته حتى يعطي للناس فرصة أن يعودوا إليه Da vidimo primjer radi Allah Žešanu, znači ovaj, daje znakove ili preznake za nestanak, za snak svijeta, daje preznake za rođenje, vidite, žena trudna, pa vidimo preznake, sad će ušla u deveti, daje preznake čovjekovom životu, kraj njegovog života, čovjek stari, ufatio ga mrazio, ili očelavio, ili ostario, znači Allah što je svoje milosti, daje te preznake, kako bi dao ljudima da kažemo te zadnje prilike, dao ljudima mogućnost da o svemu tome, jel, dobro porazmisle i da se vrati. نهاية العالم انتهاء الدنيا ربنا جعل له علامات وآيات A što se tiče, znači, snaka svijeta, znači, završetak i nestanak ovoga Dunjaluka, Allah Žešanu je dao, znači, znakove i ibrate u svemu tome. أما ال- العلامات فقد تحصل ولا ينتبه لها الناس Što se tiče nekih znakova, oni se ovaj događaju nekada, a ljudi ne primjećuju. وأول علامات هي مبعث النبي صلى الله عليه وسلم Od tih znakova, prvi taj znak je, znači, slanje poslanika, ali salatu wasalam. لأنه أصلا هو كان يسمى في الكتب التي أنزلت قديما كالتوراة والإنجيل قال نبي آخر الزمان A dolazak poslanika, ali salatu wasalam, ili pojava poslanika, ali salatu wasalam, je spomenuta, ili tako nagovještena u priješnjim knjigama, da će to biti poslanik zadnjeg vremena. Znači, poslanik u zadnje vremena. وقال بعثت والساعة كهاتين أشار بإصبعين قال بعثت والساعة كهاتين Pa je rekao poslanik sam se sam o sebi kaže ja i sudnji dan, ja sam poslan, znači ja i sudnji dan ovako. ثم بين آيات علامات كثيرة كلها قد حصلت منها انشقاق القمر ومنها المعركة بين علي ومعاوية ومنها الصلح الذي تم على يد الحسن بن علي وغيرها من الأمور حتى ما نشعر به اليوم ترجم Znači, mnogi ti preznaci koje, koje je najavio poslanik ali sratu sram ili koje znači ovaj spomenuo Kur'an vidimo da su se znači mnogi dobro dobro izredali pa vidimo znači ovaj e, da se mjesec prepolovio vidimo da je bila bitka između Muavije i Alije Znači vidimo puno tih događaja koji su, znakova koji su najavljeni, oni su se već, jel tako, ostvarili. حتى هذه ال... الذي نكتب الآن تستطيع أن تكتب في التليفون تستطيع أن تكتب في الإنترنت صد. قال من علامات القيامة كثرة الكتابة Čak i ovo što mi vidimo, ova, ova tehnika pišeš na telefonu, pišeš na internetu, znači sve to jer je od predznaka sunnjega dana da će se pojaviti znači mnoštvo knjiga, mnoštvo izdanja. Hatta حتى الذي يحصل الآن في مكة من إعمار وكذا هذا من علامات القيامة قال لأنه انبعاج جبال مكة من علامات القيامة الانبعاج وأن تحفر الأنفاق فيها Čak i ova velika, znači, gradnja u Mekke, primijetili ste ti ogromni hoteli, metro i tako dalje, sve je to, znači, od preznaka sudnjega dana, jer je to najavljeno da će ispod neke, znači, da će neka biti izbušena, to jest da će biti tuneli, zar nije tako? tako. فأنت ترى كثرة الزلازل كثرة الكسوف في الشمس هذه كلها من علامات القيامة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. Dalje, znači mnoštvo ti zemljotresa, mnoštvo povraćenja sunca i tako dalje. Znači sve ovo od preznaka koje je najavio poslanik ali salatu sallam. تقارب الزمان لاحظ انت اليوم السنة تمر سريعا اليوم يمر سريعا هذا كله من علامات القيامة Isto tako, znači, brzina vremena, godina sad po sad prođe, mjesec, dan, samo se začudiš šta je ovo, gdje smo, kako ovako brže. ولكن الآيات وكثير من العامات لكن الآيات هي التي إذا رآها المؤمن والكافر علم أن هنالك شيء سيحصل Ovo su znači znakovi. Ili ovo su, da kažemo, predznaci. A ovo su drugo o čemu ćemo sad govoriti. To su znači znakovi rajeti. Kada je vidi, znači, i vjernik i nevjernik, znači kada vidi tu dotičnu stvar, zna da nakon toga nešto dolazi odmah. لذلك يقول في الحديث لن تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات I zato, kaže poslanik Ali Sallatu Sram, neće nastupiti sudnji dan dok ne vidite deset znakova. وذكر منها الدجال ودابة الأرض وشروق الشمس المغربها والدخان ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج فهذه كلها علامات لو رآها الكافر والمؤمن سيعلم أن هنالك أمر سيحصل To je spomenuto, znači, ovih deset preznaka pojave držala, izlazak sunca sa zapada, e, pojava životinje, e, silazak Isa ali salatu wasalam, jeđuđ i međuđ, znači svi ti, ovaj, da ih sad ne pogledajmo do kraja deset preznaka, ovaj, znači kada je vidi i mu'min i kafir, znači da nakon toga nešto odmah dolazi. Znači oni idu onako odmah ovaj, neposredno jedan iza drugog. أما المهدي فهو آخر خليفة من أواخر قبل عيسى يعني عيسى يحكم المهدي ثم ينزل عيسى في زمن المهدي ثم يحكم عيسى سبع سنوات ويموت عيسى ويدفن وبعد عيسى تهب ريح من جهة اليمن تقبض روح اليمن فلا يبقى في الأرض مؤمن Što se tiče, znači, Mehdije, on je zadnji halifa na zemlji. on će se normalno, znači, pojaviti i uspostaviti prije Silaska Isa alaih salatu salam, pa će doći Isa alaih salam, pa će ta vladavina, znači, to hilafeta trajati sedam godina, a zatim će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti dušu Isa alaih salatu salam, pojavit će se vjetar iz pravca Jemena koji će, znači, pokupiti mu'minske duše. أما هذا الذي كنا تحدثنا عنه أمس هذا ليس يعني ليس رجل صالح النبي وصفه بأنه ليس بالثابت يعني Nemoj da vas buni ono što smo ovaj, e, juče rekli za tog čovjeka. To je čovjek koji nije, znači, dobar čovjek, nije pobožan čovjek. Znači, to je prirodljiv čovjek. Nema veze što je on isto tako iz poslanikove porodice. Pa imamo mi, jel, Dženehemlija, jel tako, iz poslanikove porodice. وليس معنى أن يكون الرجل من أهل بيت النبوة أنه يكون صالح ليس معنى ذلك Upravo ovo ja Dodo, a šef ponovo potvrdio. Znači, ne mora znaš da ako je čovjek iz poslanikove porodice, da je on dobar čovjek. ملك ملك ملك الأرض من بيت النبوة ملك المغرب من بيت النبوة لا يعني أنه Mi kad danas pogledamo, ima ti neki kraljeva koji vuku Jordanski kralj iz poslanikove porodice, Marokanski kralj iz poslanikove porodice. Međutim, a, jasno je nama kod se oni okriču. Znači, ko može sa nama preko vode, ne bude budan, ko ne može, ne se guši tamo iza ovi stubova. Znači, čim osjetiš da ne znaš o kojem alametu pričamo, samo se pomakri tamo Eu queria hoje ser. Samo njegova vešina je da se nadoveže samo njegovu najnižu kako očekuje. هل ممكن نقارن وان بعض المعلومات كيف يعني كلنا كل اناس ينتظرون حتى اليهود ينتظرون والشيعة يقولون إمام منتظر وكذا كيف يعني هم يعتقدون أن المهدي سيأتي هم مهديهم سوبرمان Znači, njihovo Mehdija je Superman nekakav. قالوا ولد قبل 1300 سنة ولا زال يعيش Znači, rodio se prije 1400 godina, još uvijek živ. ومعه القرآن Odnio Kur'an sa sobom. طيب هو ليش بخيل؟ ليش مخبي علينا يعني؟ هل يطلع لنا القرآن الصحيح حتى نقرأه؟ القرآن سكريت، شلون نراتي القرآن تاعي؟ كابون كارتو، ليش كلام لي باون، كون نشرب، كون طيب ما ذنبنا نحن؟ لا آه، هو أخذ القرآن وخبأه. فإذا الله ألقانا في النار يكون ظالم به الحالة لأنه الله قال قلبه خبئ القرآن خلي الناس عايشة مثل الأمل ما يعرفون ديني وإذا الله عذبنا يكون ظالم هذا منتهى الجحود mi ćemo morati griješiti ili tako, ne znamo kako da se ponašamo, pa to je ispalo onda da, je, da nam Allah čini zulom. Neuzubillah, يقولون هم أصلا الأئمة الاثنى عشر آخر إمام عندهم هو اسمه الحسن العسكري الحسن العسكري Kažu oni u njihovom tom redoslijedu dvanaestorice imama da je zadnji kodni imam zove se Hasan al-Askari. وهم نفسهم يقولون أنه عقيم ما كان له ولد. I oni sami kažu, znači to je njihovo vjerovanje da je on bio nerodan, znači ovaj, da je bio sterilan, da nije imao djece. فكيف صار له ولد اسمه محمد بن الحسن العسكري واختبأ من الدولة العباسية في سرداب داخل الأرض وغاب وهاي الغيبة وبعد ما طلع فكيف sad povezati ovo tvrdno on kaže on ima محمد العسكري se vrijeme Abasije, Abasijskog hilafeta, ošao neđe, sakrio se u zemlju, neku pećinu, kako sad ovo? Vamo nema djece, sad jednom osvojio nekog Muhammeda, Raskarija. Umahadu akidete on minel jehudi. Znači oni su uzeli akidu židova. Ahnu lanem tobor, um min tobor. Mi ne čekamo, oni čekaju. Ahnu na'amen. Ahnu na'amen. نحن ننتظر قضاء الله فينا وهم ينتظرون واحد يطلع يجعل القضاء فينا Znači, mi očekivamo i živimo iz kadra u kadr i čekamo kad se pojaviti neko da zajedno sa njim presudimo njima. أما مهدينا الذي خبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو آخر خليفة من أهل بيتي اسمه كاسمي وكنيته ككنيتي يعني اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو القاسم A što se tiče našeg Mehdije, kako ga je najavio poslanik ali salatu wasalam, kaže ime moje kao moje ime i porijeklo moje kao moje porijeklo i nadimak moje kao moj nadimak, znači sve je isto Muhammed ibn Abdullah, nadimak znači Ebul Qasim. هم يسموه محمد بن الحسن يعني يخالفون حتى التسمية اللي سماها النبي عليه الصلاة والسلام. A oni kažu Muhammed ibn al-Hasan, znači suprostavljaju se ovom govoru poslanika ali salatu wasalam. لا نلتفت لهم ولعقائدهم ولكن نحذر منهم ونعاديهم كما يعادونا Ne trebamo se plaho zamarati, to jeste znači puno opterećavati s njima, moramo znači biti oprezni od njih, kako nas mrze, tako i mrzimo. <clears throat> Imao sam jedno pitanje vezano za naše braće koji su u zatvoru u Jordanu. Čuo sam posljednju informaciju da će Hvala Vasko od Magnesija da na okolju sali i zahtjeva sa njega da povuče svoje izjave koje je, znači, svoje fetre koje je dao u vezi kufru tagu, u vezi džihada, znači. Aha. da on je poručio, brat nas je prenes informaciju da je poručio kao braći da on se neće to ostaviti, znači pa makar je bila spetna kazna, tako. Koliko je njemu poznata ta situacija. في الأردن أنت تعرف أن هناك الجهة السلفية جهادية ومنهم من سجن ومنهم من يعني ف على رأس محمد بن كوكس زي محمد أحمد أوه شو نعرف شكون فرانسيسكو ايه فانتاج له فتاوى تسمع انت عن هذا الرجل ابو قتاده ابو قتاده نيغو ينعلم كتاكو ابو قتاده ها محمد لا لا أبو قتادة ثاني له الكتب وكذا يعني داعية كان في مع الجهاديين في أفغانستان وفي كل ما يعني يخرج من السجن يبقى فترة ثم يأخذونه بسبب فتاوى يعني يؤيد المجاهدين يعني الفتاوى تدل التابوت وكذا Šta je pitanje u stvari? عندك عندك معلومات عن تعذيب السجناء المجاهدين في الأردن وكذا ما دخلت الدبون حتى أخذت معهم Kaže, ja nisam ovaj, saču, sačuvan sam od tog, znači, ovaj, te kažnjavanja u tom jordanskom zatvoru, tako da ne znam, ni, nisam, kaže, u toku. يعني أنا أنصح الإخوة أن لا يتعلقوا بالأشخاص Kaže ših, ja savjetujem da se ovaj ljudi, da se vi ne vežete za da se ne vežete za ljude u smislu. لذلك يقول الإمام مالك الإمام مالك يقول لا يؤمن على حي فتنة Zato je rekao Imam Malik, čovjek dok je živ nije siguran od iskušenja. ومن كان يريد أن يقتدي فليقتدي بمن مات Pa kaže, ko hoće da nekoga, da se za nekim povodi, neka se povodi za onima koji su umrli. لأنه إذا تعلقنا بإنسان حي وبعدين يضعف الإنسان في لحظة من اللحظات ممكن يرتد ممكن يغير منهجه ممكن ممكن وأنا تعلقت به فإما سأنفر من هذا المنهج كله وإما سأتبعه في انحرافه jer čovjek ako se puno veže znači, za određenu ličnost, može to biti jedan vid ovaj, iskušenja da u datom momentu ta ličnost oslabi da ne do Allah promijene svoje stavove, da, da se ovaj, jednostavno ostavi onoga čemu je pozivao i tako dalje, pa će taj, velik, taj znači, velika bliskost sa određenim insanom i ličnošću možda utjecati da čovjek ovaj, koji je puno se vezao za određena imena, ovaj, potpadne i upadne u isti problem, pa da ostavi određena načela ili ne do Allah da ostavi, znači, tijelo potpuno. وقد رأينا دعاة كانوا سجنوا عشرون سنة في سبيل الله وخرجوا ثم صاروا مستشارين للمخابرات Jer vidjeli smo, kaže, ljude od daija koji su znali po 20 godina biti zbog islama u zatvoru. Pa bi neki od njih kada su izašli, postali, znači, savjetnici obavještajne službe. وقد وجه القرآن الكريم هذا التوجيه حين قيل أن محمد بن عبد الله قتل في أحد فألقت الصحابة سيوفهم وقالوا فنزل قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم Tako da se i Kur'an usmjerava, vi znate na, na Uhudu, kada se pronijela vijest da je ubijen Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme znači to je bilo iskušenje za mnoge ashabe pa su odložili svoje oružje da pa je to Kur'an je spomenuo Muhammed nije ništa drugo sallallahu alejhi ve sellem do Allahu poslanik ako on umre ili ubijen bude ili ćete se vi svojim ponovo stopama vratiti فينتبهوا لهذا جدا خطير هذا مو- الموضوع التعلق بالأشخاص Pa zato, znači, treba povesti računa, ovo je ovaj, jako bitno da shvatimo, znači, da se ne vežemo, znači, puno za određena imena, نعزمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يرف عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي نحن